islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Usama ibn Zayd o'rnidan turishlikka majbur qilgan narsa Ka'b ibn Sur aytadiki, bular majburlanib bay'at berdimi, rozi bo'lib bay'at berdimi? Aytinglar, insonlar bekordan bekor qatl qilinib ketmasin degandan keyin turgan edi. Darhol tammam degan bir qo'zg'olonchilarda boshchilardan bo'lgan kishi Usomat ibn Zaydni qatl qilib yuboraman, kallasini chopib tashlayman deb qilich ko'taradi. Bu holatni ko'rgan Madina hokimi Sahl ibn Hunayf darhol haligi kishiga tashlanib Usomat ibn Zaydni qutqarib qoladi. Undan keyin qolgan fitna ahllari darhol turatda Usomat ibn Zaydni qatl qilishlik uchun. Bu yerda olomon ham turadida bir-biriga hujum qilishlik uchun. Usomat ibn Zaydni bu yerda Suhayb Rumi radhiyallohu anhu qutqarib oladi. Insonlar orasidan Usomat ibn Zaydni sudrab chiqadi. Suhayb Rumi qutqarib olib uyiga olib borgan vaqtida Suhayb Rumi Usomat ibn Zaydga qattiq tanbih beradi. Bizga o'xshab indamay turganingda bo'lmasmidi? Ahli Madina hammasi jim turdi-ku. Kalling ketishligini xohladingmi dedi. Shunda Usamat ibn Zayd aytdiki, insonlar Basrada qatl qilinib ketsa, men bu narsaga chidab tura olmadim. Shuning uchun men majbur bo'ldimda ularni majburlanib ba'at berganligini aytishlikka. Shunday qilib Sahl ibn Hunayf Ali radhiyallohu anhu ga bo'lgan voqea to'g'risida xabar berganida Ali ibn Abi Talib darhol Usmon ibn Hanif o'zini valisiga maktub yo'llab, maktubning xulosasi shundan iboratki, agarchi ular mukrah majburlangan holatda bay'at bergan bo'lsa ham kimga bay'at berishdi menga bay'at berishdi-ku fitna ahllariga bay'at berishgani yo'q-ku menga bay'at berishdi va undan keyin nimani xohlashmoqchi alohida bo'linib olib xalifa bo'lishmoqchi xalifa bo'lishlikni xohlamaydigan bo'lsa xalifa bitta itoat qilishlik kerak shu maktubni Ali ibn Abi Talib Ka'b ibn Sur yetib borishligidan oldin usmon ibn hunayfga yuboradi usmon ibn hunayfga kab ibn surni xabari kelishligidan oldin ali ibn abi Talibning maktubi kelgandan keyin usmon ibn hunayf aytadiki ikkovlari majburlangan holatda bay'at bergan bo'lsa-da, menga Ali ibn Abi Talib xalifani maktubi keldi. Menga xalifaga osiy bo'lishlik mumkin emas dedi. Maktub kelgandan keyin Ka'b ibn Sur bu xabarni Basra ahliga yetkazgandan keyin Basra valisi Usmon ibn Hunayf men Ali ibn Abi Talib xalifaga qarshi chiqmayman degandan keyin insonlar yana ikkiga bo'linishadi. Bu narsa ahli fitnalarga, qo'zg'alon boshchilariga zarariga bo'lgan xabar edi. Sababi agar Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Awwam mukrah holatda, majburlangan holatda ba'at beriladigan bo'lsa, xohish istak Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Avvamga ko'chishli kerak edi. Fitna ahllari qo'zg'alon boshchilari Hukaym ibn Jabala va Hurqus ibn Zuhayr bular ko'rdiki, bu ish ularning zarariga bo'lyapti. Insonlar Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Avvam tarafiga yigilishyapti Tida yig'ilish ekanligini ko'rgandan keyin darhol jang boshlashadi. Jang juda yana shiddatli, qattiq tus oladi musulmonlar o'rtasida. Oysha roziyallohu anha bu holatni ko'rib nido qila boshladi. Biz faqatgina Usmon roziyallohu anhu ni qatillarini qatl qilamiz. Kim Usmonni qatliga ishtirok etmagan bo'lsa chetlansin deb nido qila boshladi. Juda qattiq jang boshlangan vaqtida Hukaym ibn Jabalaga musulmonlardan biri borib, Hukaym ibn Jabalani oyog'ini uzib tashlashlikka muvaffaq bo'ldi. Hukaym ibn Jabala otdan yiqildi. Hukaym ibn Jabala juda pahlavon jangchilardan edi, lekin musulmonlar orasida ham Zubayr ibn al-Awwam, Abdullah ibn Zubayrdek mohir jangchilar bor edi. Banu Qays qabilasi Hukaym ibn Jabalaga qo'shilib jang qilayotgan edi. Oysha radhiyallohu anhoga qarshi. Lekin Hukaym ibn Jabala o'lishlikdan oldin atrofiga odamlar yig'iladi, tushunarsiz gaplar gapira boshlaydi. Banu Qays bu voqeaga shohid bo'lib turgan vaqtida ibn Jabaladan chiqayotgan har xil gaplar tushunarsiz bo'ldida, natijada hatto Oyisha radhiyallohu anha ummul mu'mininda so'kishlikka bordi ibn Jabala. Shunda Banu Abduqays bu qanday Oyisha radhiyallohu anha ummul mu'mininda so'kishlik darajasiga boradi dedida, atrofidan Banu Abduqays chetlab jang qilishlikdan to'xtab chiqib ketadi. va Usmon ibn Hunayfni askarlari ham chetlagandan keyin faqatgina Usmon radhiyallohu anhu ning qotillarigina jang qilishligi uchun qoladi. Undan keyin bularni musulmonlar o'ldira boshlaydi. Qocha boshlaydi, Usmonni qotillari qocha boshlaydi. Chunki maydonda faqat o'zlarigina qoldi. Ularni qarshida turgan musulmonlar juda kuchli bo'lgan musulmonlar bo'lganligi uchun bularga qarshi turolmadidan qocha boshladi. Juda qattiq, shiddatli jang bo'ldi. Oysha roziyallohu anhu yana nido qila boshladi. Kim Usmon roziyallohu anhu ni qatliga sherik bo'lgan bo'lsa, taslim bo'lsin. Kim qabilasidan bu qatlga ishtirok etgan bo'lsa, o'sha qotilni bizga topshirsin deb nido qila boshladi. Shundan keyin har bir qabila o'zini ichidan Usmonni qatliga sherik bo'lgan bo'lsa, o'shalarni ham topshirdi. Ish shu darajaga yetib bordiki, hattoki o'zini qabilasidan bo'lgan qotil bo'lsa ham o'shani Oysha roziyallohu anha ga topshirdi. Hattoki shu darajada bo'ldiki, oyoqlaridan sudirab chiqqan holatda topshirildi. Bittama bitta qatl qilina boshladi. Subhanalloh. Usmon roziyallohu anhu ni qotillari birma-bir sekin asta qatl qilina boshladi. Zikr qilinishda 600 kishi qatl qilingan. 600 Usmon roziyallohu anhu ni qatliga ishtirok etgan kishilardan. Basra ahllaridan kim qatlga ishtirok etgan bo'lsa, hammasi qatl qilindi. Hukaym ibn Jabala boshqa-boshqa illo Hurqus ibn Zuhayr fitnani boshchilaridan bo'lgan kishi qoldi. Hurqus ibn Zuhayrni qabilasiga taslim qilib, buni topshirishligini so'rab borgan vaqtida qabilasidan 6000 kishi buni himoya qilishligi uchun chiqadi. 6000 kishi. Chunki qabila qabilabozlik shu darajaga yetib borganki, hatto hattoki qotil bo'lsa ham himoya qilishadi. Shu bilan Basrada qotillar qatl qilindi. Illo Hurqus ibn Zuhayrdan tashqari. Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn al-Awwam masjidga kiradi. Masra masjidlardan bir masjidga Usmon ibn Hunayf imom bo'lib doim insonlarga namoz o'qib beradigan masjidga kiradi. Namoz vaqti kechikib qolganligi uchun imomlikka o'tishlik uchun bu yerda tortishib qolishadi. Chunki hali ham Basrani valisi Usmon ibn Hunayf Ali ibn Abi Talib tomonidan qo'yilgan. Ammo Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Avvam tarafdorlari Abdurrahman ibn Utab imomga o'tishligini talab qiladi. Chunki Abdurrahman ibn Utab Oysha radhiyallohu anha dan tayin qilingan imom. Usmon ibn Hunayf soqchilari esa Usmon ibn Hunayf imomga o'tishlik kerak dedi. Sababi bu vali hali ham dedi. Shu holatda musulmonlar o'rtasida yana kelishmovchilik bo'ldi, janjal bo'lib urushga aylandi. Urushda har ikki tarafdan qatl qilinishlik bo'ldi subhanalloh. Undan keyin Usmon ibn Hunayfga insonlar keldida Zubayr ibn Avvom Talhat ibn Ubaydillah tarafidan Basrani topshiring. Siz valiylikdan chetlatildingiz. Basrani topshiring dedi. Usmon ibn Hunayf bunga qarshilik qildi. Xalifa tarafidan qo'yilgan vali bo'la turib qanday bo'shataman? Zubayr ibn Avvom tarafidan kelgan elchilar valiylikni Basrani topshiring degan kishilar qo'pollik qildida bu kishini soqollarini bitta qo'ymasdan yulib olishdi. Undan keyin oyog'idan sudrab Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Avvom oldiga olib borishadi. Bu holatni ko'rgandan keyin bular hayron bo'lishadi, chunki jur'at shu darajaga yetib borganki, hattoki soqollarini yulib olishgan. Bu darajada bo'lishligini kutmagan edi Zubayr ibn Avvom. Ummul Mu'min Aisha radhiyallohu anha ga yetib borilganda, bu xabarni olib borilganda Aisha radhiyallohu anha aytadiki: bu kishini qo'yib yuboringlar ketsin bu darajada qilib qiynamanglar dedi usmon ibn hunayf bu holatni ko'rgandan keyin o'zini obro'yi tushirilgandan keyin beizzat qilib shu darajada xorlangandan keyin to'g'ri ali ibn abi Talibni oldiga madinaga yo'l oladi ali ibn abi tolibni oldiga borgan vaqtida bu holatni ko'rib ali ibn abi Talib Basrada bo'lib o'tgan jang bu jangda hech qanday gunoh qilmagan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ni qatlga ishtirok etmagan kishilar ham qatl qilinganligini eshitgandan keyin holat shu darajaga olib bordiki, endi bu Makkadan kelgan askarni qoni halol bo'ldi, urushsak bo'laveradi. Basraga kirib quvvat bilan kirib oddiy odamlarni qatl qilishlikkacha bordi. xalifa tarafidan tayin qilingan valini shu darajada beizzat qilishdi. Dedi-da Usmon ibn Hunayfni ko'nglini ko'tardi. Buni qalbiga dalda berib, sizni chol holatda tashlab kelgan edik, yigit holatda qaytib kelibsiz deb ozgina ko'nglini ko'tarishlik uchun hazil aralashgan bir kalomni gapiradi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu endi biz quvvat bilan bo'lsa ham bularni man qilamiz. Qanday qilib xalifaga tegishli bo'lgan bir kattakon shaharni o'zlaricha kelib olishib oladi. Bu mumkin emas. Jur'at shu darajaga yetdimi endi bular? Xalifaga tegishli bo'lgan shaharni bostirib kirishsa. Qanday bo'ladi? Hamma xohlaganday kelib turib xalifaga tegishli bo'lgan yerlarni olib-olib o'zini hukmi ostiga kirgizib, holat shu darajaga yetgan bo'lsa, endi demak quvvat bilan bo'lsa ham bularni man qilishligimiz kerak. Lekin Talhat ibn Ubaydillah Zubayr ibn Awwam holat bunday darajada bo'lib ketishligini xohlamagan edi. Bular Basraga kirib jang qilishligini istamagan, balki qotillarni topshirishligini talab qilib kelgan vaqtida qotillar tomonidan hujum boshlanib, bu yerda jang bo'lgan edi. Natijada Basra bularni hukmi ostiga o'tgan. Lekin Basra ahli ko'pchiligi endi Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Avvam askarlariga qo'shildi. Sababi Usman ibn Hunayf Basra valisi ketib qolgan. Insonlar qaracha zohirdan Madinatul Munawvarada Ali ibn Abi Talib bo'lishligiga qaramasdan Ali ibn Abi Talibda quvvat yo'qki, Madinani egallab turgan qotillarni o'ldirishlikka. Bu fikrlarni eshitgandan keyin insonlar ko'plari oysha roziyallohu anha zubayr ibn Avvam askarlarga qo'shilib borishadi talhat ibn ubaydillah va zubayr ibn Avvam ikkovlari undan keyin viloyatlarga maktub yo'llaydi jumladan eng asosiy maktub yo'llagan taraf u Sham, muaviyat ibn abi sufyan alloh subhanahu va taologa sana aytib rasululloh sallallohu salovat aytgandan keyin Khalifatul muslimin ali ibn abi Talib qasos olishlikka qodir bo'lmadi Shuning uchun biz qasos olishlikka azimat bilan turdik. Alloh subhanahu va taolo bizga muyassar qilyapti. Bizga Basra ahlini eng yaxshilari bay'at berdi. Faqat fojirlarigina qoldi bay'at bermagan. Basra ichida qatlga ishtirok etgan kishilarning hammasi o'ldirildi. Faqatgina Hurqus ibn Zuhayr qabilasi himoya qilib qoldi. Alloh subhanahu va taolo uni ham qasosini olishligimizga muyassar qiladi. Hattoki ahli fitnalar Usmon roziyallohu anhu ni qotillari Hukaym ibn Jabala o'sha o'lishligidan oldin hattoki Oysha roziyallohu anha ni garovga olib majbur qilinglar, bizni himoya qilsin degan gapgacha bordi. Biz ular bilan ko'plab muzokara qilib tinchlik yo'li bilan faqatgina qotillargina bizga taslim bo'lishligini so'rab ko'p marotaba urindik. Jang qilishlikka birorta ulardan hujjat qolmadi. Hamma urinishlari bekor ketdi. Hamma narsa ularni zarariga hujjat bo'ldi. Hattoki Madinaga Talhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Avvomni mukra holatda bay'at berganmi yoki rozi bo'lgan holatda bay'at berganmi, shuni bilishlik uchun yuborilganda ham bu xabar ham bularni zarariga kelgan edi. Hattoki o'zlariga foydasiga hujjat qolmagandan keyin bu qotillar bizni ham qatl qilishlikka bel bog'lashuvdi, biz ularni qatl qildik dedi. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz Allohni o'rtaga qo'yib iltimos qilamizki, turinglar. Turib, xuddi biz Usmon roziyallohu anhu ni qotillarini o'ldirganimiz kabi sizlar ham o'ldiringlar. Hattoki Alloh subhanahu va taoloning huzurida sizlarga uzr bo'lsin. Bunga o'xshagan risolalar Shomdan tashqari Kufaga, Yamanga, Makkaga ham yuboriladi. Bu risoladan keyin insonlar Basraga to'plana boshlaydi. Mislsiz bo'lgan askar zubayr ibn al-Avvam, talhat ibn ubaydillah atrofiga yig'ila boshlaydi hattoki 30 ming askar yig'iladi ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu amirul mu'minin shunday urinish bilan ko'p qiziqtirish bilan da'vat bilan bor yo'g'i 10 ming askar yig'adi lekin qotillarni boshliqlari ali ibn abi Talib bilan birga ali ibn abi Talib bu holatni ko'rib askarlar buni ziddiga ko'plab yig'ilayotganligini ko'rgandan keyin bu ishni oxiri bu kishini zarariga bo'lishligini ko'rgandan keyin Kufa tarafga yo'l oladi. Chunki 30 ming kishiga 10 ming askar agar jang bo'ladigan bo'lsa urishishlik kerak. Bu xabar yetib kelgandan keyin Ali ibn Abi Talib Kufaga yo'l oladi. Kufa Ali ibn Abi Talibni qo'llab-quvvatlab hattoki volisi abu Musa al ashari roziyallohu anhu g'oyibdan turib insonlar bilan bay'at bergan edi shuning uchun kufaga boradi kufaga borib zulqaf degan yerda hayma tikib o'sha yerda kufa ahli bilan muzokara qilishlik uchun o'rnashadi undan keyin kufaga 2 kishini yuboradi elchi qilib biri muhammad ibn abi bakr va muhammad ibn jafar radhiyallohu anhu muhammad ibn abi bakr bu Usmon roziyallohu anhu qatliga ishtirok etgan. Kufa ahllaridan bo'lgan Kufa qavmlarining boshliqlaridan bo'lgan kishilar Usmon roziyallohu anhu ni qatliga ishtirok etgan va Ali ibn Abi Talibni askarini ichida bor. Ali ibn Abi Talib ularni nimaga qatl qilmayapti? Bulardan nima uchun imtihon olmayotganligi ba'zi bir sabablarga ko'ra kechiktirilgan edi. Nima uchun kechiktirilganligini ham inshaalloh batafsil to'xtalib o'tiladi. Bu onasiga Ali ibn Abi Talib maktub yo'llab Kufaga kirgizadi. Kufaga borib Muhammad ibn Ja'far va Muhammad ibn Abi Bakr ikkalari borib insonlar jamlangandan keyin Ali ibn Abi Talibni maktubini o'qiydi. Maktubning xulosasi shundan iboratki, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida ummatni birlashtirishlikda menga yordam beringlar. Islom xalifaligini askari quvvati zaif bo'ldi. Shuning uchun ummatni birlashtirishlikka va fitnani yo'qotishlikka menga yordam beringlar. Xullasgina ham shunga o'xshagan e, maktubni xulosasi shundan iborat. O'qib bergandan keyin Abu Musa al-Ash'ari Kufani valisi o'rnidan turatdan xutba qiladi. Aytadiki, bu ikkita ish ro'boreylarda. Ikkita ishdan biri Ali ibn Abi Talibni tomoniga bo'lgan ish yoki bo'lmasam Zubayr ibn al-Awwam Talhat ibn Ubaydillah, ya'ni Aisha radhiyallohu anhani askariga bo'lgan ish. Ya'ni ikkita ish. Yo u taraf, yo bu taraf. Bu ikkita ish ro'boroylarda turibdi. Biri dunyo uchun chiqishlik, ikkinchisi oxirat uchun o'tirishlik, ya'ni chiqmaslik. Dunyo uchun chiqishligi mutlaq har ikkala tarafga chiqishligingiz dunyo uchun chiqishligingiz. Oxirat uchun o'tirib qolishligingiz har ikkala tarafga qo'shilmasdan fitnaga aralashmasdan o'tirib qolishligingiz deb Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dedi. Ya'ni biror odam chiqmasin, fitnaga aralashmasin dedi. Bu Abu Musa Ash'ariyni gapi. Bo'lmasam Ali Ali ibn Abi Talib tomonidan vali qilib qo'yilgan edi Kufaga. Insonlar birortasi chiqmaydi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni gapiga quloq solib, birorta odam Ali ibn Abi Talib tarafiga chiqmaydi. shundan keyin muhammad ibn jafar muhammad ibn abi bakr abu Musa ashariyga qattiq gapira boshlaydi sen ali ibn abi Talib tarafidan qo'yilgan vali bo'la turib shunday deysan insonlarni qaytarasanmi chiqmaslik uchun o'zingni xalifangga amiringga osiy bo'lasan shunda abu Musa aytadiki usmon ibn affonni bay'ati meni bo'ynimda haligacha bor va alini bo'ynida ham bor Shuning uchun qanday bo'lmasin o'ch olmagunimizcha biz Ali ibn Abi Talibni safiga qo'shilmaymiz dedi. Avval o'ch olamiz. Ya'ni Kufani valisi ham bu fikrga o'tib qolgan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ga bu xabar yetib kelgandan keyin Kufa ahli hattoki valisi ham shu fikrda ekanligini bildirgandan keyin yana bir Ali ibn Abi Talib urinadi. Urinish qiladida Malik ibn al-Haris, Ashtarun Nuhi. Fitnachilarning eng kattalaridan, qotillarning eng kattalaridan hisoblanadi. Bu kishi bilan Abdullah ibn Abbosni yuboradi Kufaga. Abdullah ibn Abbos bilan Ashtar Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu da oldiga keladida, bular hali bilmaydi. Abu Musa bizga qarshi gapiradimi, bizni foydamizga gapiradimi? Xullas kalam, to'g'ri Abu Musa oldiga borib, bor gapni tushuntirgandan keyin abu Musa ashariy radhiyallohu anhu biror gapni aytmasdan insonlarni yig'adi insonlarni yig'ib xutba qiladi xutbasini mo'jazgina xulosasi shundan iboratki rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari haqida gapirib bu ashablarni boshqa kishilardan ko'ra dinni yaxshi biladigan ekanligi va bu ashablarni qolgan insonlarning ustida haqlari bor ekanligini gapirib Hozirgi holat fitna vaqti insonni yaxshisi indamasdan jim o'tirib sokin, ya'ni sukut qilishligi yaxshiroq ekanligini bayon qiladi. Aytadiki, haqiqiy ra'y, haqiqiy yaxshi, to'g'ri xulosa shundan iboratki, o'tirgan inson, ya'ni fitnaga aralashmasdan o'tirib qolgan inson fitnaga qo'shilgan yurgan insondan yaxshiroq. Yurgan inson otga mingan, ya'ni fitnaga aralashib otini mingan kishidan yaxshiroq. Otliq esa urushga aralashib sayr qilib qo'shilib ketgan insondan yaxshiroq. Shuning uchun bunday fitnaga aralashmanglar dedi. Insonlardan birortasi Abdulloh ibn Abbos bilan chiqmadi. Ali ibn Abi Talibni oldiga ikkovlari yana qaytib keladi. Bor gapni aytgandan keyin Ali ibn Abi Talib hasan ibn ali o'g'lini yuboradi hasan ibn ali radhiyallohu anhu abu Ash'ari radhiyallohu anhu ni oldiga keladi va xitob qila boshlaydi nima uchun insonlarni bizdan to'siyapsan? vallohi allohga qasamki xilofatni yo'qotishlikdan ko'ra kattaroq xatar yo'q-ku. Faqatgina biz islohni tarafdorimiz. Isloh bo'lsin shu ummat deb harakat qilyapmiz dedi Hasan ibn Ali. Shundan keyin Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Hasan ibn Aliga qarata "Sadaqta, to'g'ri aytdingiz. Ota-onam fido bo'lsin sizga." To'g'ri aytasiz. Lekin al-mustasharu mu'tamanun. Ya'ni mashvara qilinib maslahat so'ralgan kishi omonatli bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, mendan keyin fitnalar bo'ladi, ixtilofatlar bo'ladi. U fitnada turgan odamdan o'tirgan odam yaxshiroq. Yurgan odamdan turgan odam yaxshiroq, otga mingan odamdan yurgan odam yaxshiroq. Qatnashgan insondan hattoki otiga mingan inson yaxshiroq deganligini eshitganman. Shuning uchun men bularga maslahat berdim deydi. Alloh subhanahu va taolo bizni musulmonlarni bir-birimizga birodar qildi. Alloh subhanahu va ta'ala bir-birimizni qonimizni, obro'imizni to'kishlikni harom qildi. Shundan keyin insonlar orasida shov-shuv bo'lib, tortishuvlar bo'ldi. Hasan ibn Aliga ergashsinmi, quloq ossinmi? Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga quloq ossinmi? Ammar ibn Yasir o'rindan turadida insonlarni turg'azishlik uchun harakat qilgan vaqtida Hasan ibn Ali o'tiring deb ammorni o'tkazadida Qaqa ibn amr at radhiyallohu anhu deb turgizadi turing Qaqa. siz gapiring Qaqa ibn amr kufa ahllarini eng e'tiborli kishilardan qo'mondon bo'ladi o'sha davrda abu muso ashariyni askariy qo'mondoni bo'ladi kufa shahrini insonlarni huzurida qaqo uchun bir katta obro' e'tibor hurmat bor edi Qaqa ibn Amr turadida insonlarga Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytgandan keyin ammo Amir aytgan gap, ya'ni Abu Musa aytgan gap haq. Men sizlarga haqnigina gapiraman. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu amirilar aytgan gap haq. Lekin imkoniyatimiz bo'lganida fitna hali boshlanmasdan turib avjiga chiqmasdan turib bo'lganida o'tirib qolganligimiz aralashmaganimiz yaxshi. abu musoni gapiga kirib ammo endi fitna boshlandi boshlan bo'lgan fitna ish ancha oldiga surilib ket bo'lgan amirul Mu'minin ali ibn abi Talib o'zi yakka qolgan yordamsiz qolgan lekin imkoniyatimiz yo'q faqat ali ibn abi Talib amirul mo'mininga yordam bermaslik. chunki insonlarga xilofat kerak o'z ishlarini tartibga solib nizomga solishlik uchun insonlar bunga muhtoj shuning uchun amirul Mu'minin ali ibn abi Talibga yordam berishligimiz kerak insonlar qanday xalifasiz yashashligi mumkin bu mumkin emas qoqo insonlarni haqiqiy shuurlarida hissiyotlarda bo'lgan taraf bilan gapira boshlaydi qoqo tarixda juda hikmatli insonlardan hisoblangan o'zini zakovati bilan fikri bilan islomga ko'p yordam bergan kishi bo'lgan O'sha Khalid ibn al walid radhiyallohu anhu Iroq futuhatlaridan bir futuhatda ishtirok etgan vaqtida Khalid ibn al walid radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taologa nazr qilib, kofirlarni qonini dengiz qilib oqizaman deb birma-bir so'yib, kofirlarning qoni to'plangan holatda oqmay turgan vaqtida Khalid ibn al-Walid bu ishga zo'r berib, yana oqizishlik uchun so'ya boshlaydi kofirlarni. Chiqqan qon qota boshlaydi oqmasdan. shu vaqtda Qaqa ibn Amr agar yer ahlini hammasini so'yganingizda ham qoni oqmaydi. Lekin ustidan suv ochib yuborganingizda suv yuvib tushib dengizga tushsa bunday to'plangan qon dengizni qizartirib qonga aylantiradi degan bir chiroyli fikr bilan Xolid ibn Validni yo'llagan edi. Shu Qaqa ibn Amr bu holatda ham Abu Musa o'zini amiriga osiy bo'lmagan, o'zini amirini ko'nglini og'ritmagan holatda insonlarni amirul mu'minin tarafga yo'llaydi. Shu paytda Sayhan ibn sovhan degan kishi Kufani eng yetakchi peshvo bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Bu kishi turadida Qaqa ibn Amirni gapini tasdiqlab, bunga bu amiriylarga javob qilinglar deydi insonlarga. Musulmonlarni mushkulotlarni oson qilgani, ishlarini tartibga solgani albatta bir amir kerak, xalifa kerak. Shuning uchun Qaqa'ni gapi albatta to'g'ri, bunga javob qilishlik kerak dedi. Shunda Hasan ibn Ali ham insonlarga bunga javob qilinglar, da'vatiga ijobat qilinglar dedi. Insonlar bunga javob qilishadi. Ahli Kufalarni hammasi Hasan ibn Ali ga ergashgan holatda chiqadi Ali ibn Abi Talib safiga. Kufadan zikr qilinishicha 10 ming askar to'planadi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu da tarq qilgan holatda chiqishadi. Abu Musa radhiyallohu anhu bu holatni ko'rgandan keyin chetlanadida boshqa yerga safar qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu 20 ming askarni olib Basraga yo'l oladi. Basrada borib jang qilishlik maqsad emas, balki Basrada bo'lgan kishilarni ham muzokaraga chaqirib o'rtada kelishgan holatda ish qilishlik, avval xilofatni tiklashlik maqsadida bo'ladi. Basraga yaqinlashgandan keyin Basraga bir odamni, bir elchini yuborishlik maqsad qilib, eng hakim bo'lgan kishi bu Qaqa ibn Amr aytib o'tdik, bu kishini yuboradi. Qaqa ibn Amr juda mashhur qo'mondongina, juda botir jangchigina bo'lib qolmasdan juda hakim inson edi. Qaqa ibn Amr basraga yetib borib to'g'ri oysha roziyallohu ning huzuriga keladi oysha roziyallohu anhoni huzuriga kelib aytadiki ey onajon nima uchun keldingiz bu basraga oysha roziyallohu anha xitoban aytadiki men faqat isloh isloh maqsadida keldim deydi isloh maqsadi bu islohdan murod usmon roziyallohu anhuni qotillarni o'ldirishlik undan keyin ishlarini tartibga solishlik ayni shu narsani o'zida isloh deb oysha roziyallohu anha biladi qoqa ibn amr oysha roziyallohu ga tolha bilan zubayrga odam jo'nating dedi Talha ibn ubaydillah va zubayr ibn Avvam kelganda qaqa ularga xitoban oysha roziyallohu anha insonlar o'rtasini isloh qilishni xohlayapti sizlar nima deysizlar ergashasizlarmi oysha roziyallohu ga yo ergashmaysizlar Shunda Qaqa so'raydiki, menga xabar beringlarchi, bo'lmasam isloh yo'li qaysi deydi. Zubayr bilan Talha Alloh subhanahu va taoloni agar biz Usmonni qotillarini shunday tarqisak, Qur'onga xilof chiqqan bo'lamiz. Ya'ni Qur'on buyuradiki, qasos olishlikdi. Agar biz bularni shunday tashlab qo'yadigan bo'lsak, Qur'onga xilof chiqamizda, o'zi o'zidan isloh olmaydi. Isloh degani Allohning birinchi buyrug'ini qilishlik degani. Shunda Qaqa ibn Amr yaxshi. Bo'lmasam sizlar Usmonni qotillarini o'ldirmoqchi bo'ldinglar. Va Basrada 600 ga yaqin Usmonni qotillarini o'ldirdinglar. Bu Qur'onni buyrug'ini qilishinglar degani. Ammo bir kishi qolgan Hurquz ibn Zuhayr buni o'ldirmoqchi bo'lib boruvdinglar. 6000 kishi qabilasidan himoya qilgani chiquvdi, o'ldirmadinglar-ku. Qur'on tarqibsizlar bo'lsa. Endi sizlar Hurqoz ibn Zuhayrni o'ldirmasanglar, Qur'onga qarshi chiqasizlar, o'ldirsanglar, oddiy musulmonlarni o'ldirasizlar. To'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun Qur'onga qarshi chiqib o'ldirmayapsizlar? Boringlar, o'ldiringlar. O'ldira olmaysizlar. Agar o'ldirmoqchi bo'lsanglar, 6000 kishi bilan jang qilishga majbur bo'lasizlar. agar o'ldirmasanglar Alloh subhanahu va taoloning Qur'oniga qarshi bo'lyapsizlar. Buyrug'ini qilmayapsizlar. deb Qanqa ibn Amr juda mantiqiy tarafdan bularga xitob qiladi. Oysha radhiyallohu anha Qaqaga qarab, sizni fikringiz nima bo'lmasam deydi. Shunda Qanqa ibn Amr tinchlanishlik. Hamma yo'q o'z joyiga tushib, fitna bosilgandan keyin harakat qilishlik meni fikrim. dedi. Oldin hamma narsa o'z joy-joyiga kelsin. Hozir fitna vaqtida hech kim bir-birini tanimaydigan insonlar nima qilishini bilmaydigan vaqt. Fitna ko'tarilgan. Shuning uchun fitna bosilsin, tinchlansin, ishlar joyiga tushsin o'rni-o'rniga. Undan keyin harakat qilishlik. Agar sizlar bizga bay'at bersanglar, ya'ni Ali ibn Abi Talibga, bu yaxshilik alomatidir. agar bay'at bermasangizlar, biz bilan birga bo'lmasangizlar, bu yomonlik alomati dedi. Agar bizga bay'at bersanglar, bu rahmat xushxabarlari va kelajakda qasos olishlikka imkon yaratilishlik demakdir. Qaqa ibn Amr vallohi men xolis bo'lgan holatda bu gaplarni aytyapman. Chunki hozir bu yerda bitta ikkita odam qatl qilinishligi emas, balki jamoat jamoat shaklida odamlar qatl qilinib ketishligi mumkin. Shuning uchun xolis bo'lgan holatda buni aytyapman. Undan keyin Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Avvam, Oysha radhiyallohu anha bular maslahatlashadi. So'ngra aytishadiki, qonqonga qad asabta. To'ra etding va yaxshi qilding. Eng to'g'ri so'z va eng to'g'ri yo'l dedi. agar sen Aliga borsang, Ali ibn Abi Talib seni fikringda bo'ladigan bo'lsa, ish o'nglanibdi. Ya'ni biz sulh qilamiz. Xuddi sen aytgan gaplaring Ali ibn Abi Talib tasdiq qilsa, xuddi shu fikrda bo'lsa, biz Ali bilan sulh qilamiz. Ya'ni o'rtada kelishuv bo'ladi. Ya'ni Ali ibn Abi Talib xuddi sen aytgandek ish o'z joyiga kelsin, fitna bosilsin, undan keyin qotillarni ishini ko'ramiz. Undan keyin qotillarni mahkama qilib qasos olishlik fikrida bo'ladigan bo'lsa, biz bunga rozimiz. Va bizga Ali ibn Abi Talib ahd beradiki, Usmonni qotillarini qatl qilishlikka. Ish o'z joyiga tushgandan keyin biz Ali ibn Abi Talibga bay'at bermaymiz. Biz kutamiz. Qachon ishlar joyiga tushib, hamma yo'q tinchlanib, Ali ibn Abi Talib foydasiga hal bo'lib, hamma yo'q joyiga tushgandan keyin Usmonni qatillarni qatl qilgandan keyin bayat beramiz dedi. Agar bordi-yu Ali ibn Abi Talibni foydasiga hamma yo'q hal bo'lib, ishlar joyiga tushib, fitna bosilsa-yu, qotillarni o'ldirmaydigan bo'lsa, biz o'zimiz o'ldiramiz. Agar biz aytgan shu gaplarga Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib rozi bo'lsa, biz rozimiz deb. Shunda Qanqa ibn Amr xuddi shunday bo'ladi. Men sizlarga va'da beraman, aytganingizlardek bo'ladi. Shunday qilib ikki taraf kelishgan holatda tarqalishadi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib oldiga kelganda Qaqa ibn Amr bu kelishilgan ittifoqqa juda ajablanib, juda xursand bo'ladi. Va yana odam jo'natadiki, qarshi taraf Talhat ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Awwam fikrlarini o'zgartirmaganmikin O'zgartirilmaganligini bilgandan keyin bularning yaqiniga borib ali ibn abi Talib hayma tikadi va xutba qiladi alloh subhanahu va taologa hamd sanodan keyin jahiliyat shaqovatini yomonligi yu islomni saodati yaxshiligi haqida xutba qilib rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyin insonlarni yaxshiligi va jamoat va xalifani bir atrofiga insonlar yig'ilib xalifa o'laroq harakat qilishligi Allohni bergan ne'mati ekanligini eslatib xutba qilib xutba yakunida men ertaga rihlat ya'ni safar qilaman deb xutbasini yakunlaydi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar siyrati jihodi ham vafoti Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rejonlar sirati, jihad ham vafoti. Unda bor qayg'u ham, bordir shodlik, quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u ham, bordir shodlik, quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib. Bu islom tarixi sahobalar. Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti